Я покинул родимый дом, Голубую оставил руку. Три звезды переснякнут прудом, Теплит матери старый круг. Золотою лягушкой луна Распласталась на тихой воде, Словно яблоный свет седина у отца пролилась в бороде. Я не скоро, не скоро вернусь, Долго здесь извинять в бурде. Бережет голубую руку Старый клен на одной ноге. И я знаю, есть радость днем тем, кто листьев целует дождь от того, что тот старый клен головой дня похож.